Píosa 2 Tá feachtas ar siúl ag muintir Dhún Chaoin chun fothrach na sean-scoile a tógadh don scannán Ryan's Daughter a shábháil. Ba é David Lean a stiúir an scannán a deineadh i 1970 agus a bhuaigh dhá ghradam Oscar. Ba iad Robert Mitchum agus Sarah Miles príomhaisteoirí an scannáin. Roimh an scannán, ní raibh aon cháil ar cheantar Dhún Chaoin taobh amuigh den áit. D'athraigh sé sin ar fad nuair a deineadh an scannán. Thaispeáin an scannán radhairc áille an cheantair, an fharraige álainn ar thrá Inse agus Oileán an Bhlascaoid Mhóir. Nuair a críochnaíodh an scannán, baineadh an chuid is mó den seit as a chéile ach fágadh teach na scoile ina sheasamh. Thar na blianta, tháinig na mílte turasóir go dtí an ceantar chun an áit inar deineadh an scannán a fheiceáil. Chuir na turasóirí go mór le geilleagar na háite mar d'fhan siad sna hóstáin áitiúla agus cheannaigh siad earraí sna siopaí áitiúla freisin. Tá seanteach na scoile ar tí titim anois agus tá imní ar mhuintir Dhún Chaoin faoi seo. Má imíonn an iarsma deiridh den scannán, tá an baol ann go stopfaidh na turasóirí ag teacht agus caillfidh daoine a bhfuil baint acu le cúrsaí turasóireachta airgead mór.